سبحانك يا مفرج كل هم وغم وكرب ويا مخلص كل مسجون في سجن الهوى والنفس الاماره بالسوء فرج عنا همنا وغمنا وخلصنا من كل قيد وشغل يشغل عنك اللهم انا نسالك عفوك وعافيتك وحفظك ورعايتك وعنايتك ورضاك يا ربنا انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بك من شر الشيطان ومن شر الانس والجان نسالك الامان الامان Ey her türlü tasayı, gamı ve kederi uzaklaştırıp gideren, hevanın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefsi emmarenin dar mahbeslerinde sıkışıp kalanlara kurtuluş yolları açan, her türlü eksiklik ve noksandan münezzeh Rabbimiz, bizim endişe ve tasalarımızı da gider ve bizi senden uzaklaştıran bütün kayıtlardan azat eyle. Rabbimiz, senden bizi affetmeni, bize afiyet vermeni, bizi sıyanetin altına almanı, riayetinle gözetip kollamanı, inayetinle teyit buyurmanı ve bizlerden hoşnut olmanı diliyoruz.'' Ey kudreti ve merhameti sonsuz Rabbimiz! Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerin içine düşmekten sana iltica ediyor. Şeytanın ve ins cin bütün mahlukatın zararlarından sana sığınıyoruz. Eman dileniyoruz Rabbimiz. El eman, el eman. Amin.